Եթերում Բամբեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է ստուդիայում Նվարդ Ալեքսանյանը։ Անվանի գրականագետ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Դավիթ Գասպարյանը վերջերս Արցախում էր, ինչն էլ պատեհ առիթ էր կրկին նրան հանդիպելու եւ զրուցելու։ Որպես Հայաստանի Հանրապետության կրթության եւ գիտության նախարարության կրթության ազգային ինստիտուտի դասախոս Դավիթ Գասպարյանը վերջին տարիներին բարբերաբար մասնակցում է Արցախի ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացներին։ Միջգրված օրենքով մեր նախորդ զրույցները կայացել են հենց դասընթաց տարածքների հայ գրականության մասնախմբի անդամների ներկայությամբ։ Այս անգամ էլ չխախտվեց ավանդույթը եւ հուսանք լսարանը իդեմս մեր ազգային դպրոցներում հայ գրականություն դասավանդողների մեր զրույցում արծարծված թեմաների հոլովույթում իրեն հետաքրքրող մասնագիտական շատ հարցերի պատասխանն ունեցավ։ Պարոն Գասպարյան, մերօրյա հայ քաղաքանությունը ինչ առանձնահատկություններ ունի, եթե կարողանանք միակ նարկով այդ համայնապատկերը տեսնել եւ կարող ենք արդյոք։ Ժամանակակից հայ քաղաքանությունն շատ մեծ ընդհանուր դաշտ է։ Եթե առաջ քաղաքանությունը միակ կենտրոնն էր, միաբևեռ էր, Երևան գրողների միություն մի քանի գրողներ, հիմա քաղաքանությունը շատ բազմաբևեռ է, բազմակենտրոն է։ Դրա համար ամբողջ իմացությունը պետք է ունենալ, համատարած իմացություն։ Ինչ է կատարվում Երևանում, ինչ է կատարվում Ստեփանակերտում, ինչ է կատարվում Լոս Անջելեսում, ինչ է կատարվում Բոստոնում, Ֆրանսիայում եւ այլ տարբեր տեղերում այս ամենի իմացությամբ մենք միայն կարող ենք ներկայացնել այսօրվա հայ գրականությունը։ Այս բացման կենտրոնությամբ։ Այսօր դժբախտաբար այդ ընդգրկումով գրականությանը նայող չկա, այդ ամենը տեսնող չկա։ Կարճում են 1-ին, 2-ին, 3-ին վերջերս եղավ պոեզիային նվիրված պլենում, ավելի ամոթալի պլենում քան դեռ չկար։ Որովհետև Զեկուցովը 70-ական թվականներից մի քանի անուն են խաղացնում երիտպոետ, երիտպոետ, երիտասարդ բանաստեղծ։ Այդ կարճած դրանց այդ նույն հեքիաթը թելը մանեց, նույն ելիքներ մտտում։ Այսինքն, սա առաջընթաց չի ապահովում, սա քաղաքական դաշտը ամբողջական ընդգրկելու հնարավորություն չի տալիս։ Իսկ այն, որ առանցին անուններ կան, առանցին դեմքեր կան, այդ ամբողջի մեջ դա դա ուրիշ է։ Դա արդյոք ենթադրում է, որ քաղաքանագիտությունը այն ծավալով, այն չափով չի աշխատում, ինչպես նախկինում, երբ հնարավոր էր տեսանելի դարձնել թեկուզ եղած նորությունները, լավ գործերը, լավ հեղինակներին։ Այստեղ անհատն է գործում։ Ես մի անհատ եմ, անհատականություն եմ իմ գործն եմ անում, իմ գիրն եմ անում, իմ դիտողականությունը կա։ Այստեղ գործը կազմակերպող է պետք։ Իսկ կազմակերպողը ոչ թե անհատն է կոնկրետ քաղաքանագետը, անհատը կարող է իր չափով իր նվիրումով իր չափներդրումն ունենալ, այլ գրական կազմակերպություններ կան մեկ եւ կա գրական մամուլ, կա գրական մամուլ, որը քիչ չէ, միտումնավոր է, միակողմանի է, պարզունակ է, ամբողջական ընդգրկումը չունի։ Այսօր հրատարակում են մեծաթիվ շատ գրքեր, նոր անոններ են անընդհատ Երևան գալիս։ Իմ կարծիքով գրականությունը որպես գիտություն չի ընկալվում հեր հեղինակների կողմից, թե դա անհրաժեշտ չէ, որ ընկալվի որպես գիտություն, ինչը նաև որոշակի պատասխանատվություն կբերի։ Խորհրդային համակարգը գաղափարական համակարգ էր, կանոնակարգ ուներ, կար գրաքննություն, բայց առանձնապես գրողը գրում էր։ Հիմա անցել է մի դարաշրջան, չէ, հնից նորի ենք եկել, որ ասես թե այս ակինում էլ գրողների, ներկայումս էլ գրողների, գրածների միջև մեծ տարբերություն կա չկա։ Ուրեմն ազատությունը մարդու մեջ է, անհատի մեջ է, ոչ թե վարչակարգը, այնքան Չարենցը ոնց էր գրում այդքան ազատ բաներ, ամենադաժան վարչակարգի պայմաններում։ Սևակը ոնց գրեց Եղիցի լույսը։ 1090 իմ 88-ից հետո գրած գրքերը, փանտարների գաղտնիքը, Չարենցյանի հրատարակությունները, մյուս գրքերը լարի նորություն են։ Լարի որ նախկինում, որովհետև ես արխիվներ, հակվածմաներ, այն ինչ որ չէր կարելի այն ժամանակ, հիմա կարելի էր արեցի։ Հետո գնանան են։ Անտակարակը հետևից ընկած ինձ կրկնելով երբեմն իմ արածը յուրացնելով իմ դեմ ուղելով գալիս են առաջ։ Մեծ բան չկա, որովհետև մեծ ընդգրկում չկա։ Որ են այդ նախքին գրքերը։ Ես եղել եմ քաղաքացիական ինստիտուտի փոխտնօրեն, լաբորանտ ճայլ տղա եմ, մտա 30 տարի աշխատեցի, փոխտնօրեն դուրս եկա ուրիշ գործերի անցա։ Այդ տարիներին մենք տպագրում ենք տարին 17 գիրք։ Ինձ անկախության 25 տարիներին ինստիտուտը 10 դիտ տպած Միչենի լավը։ Ինչ եք ասում։ Այսպիսի բաներ կան։ Նախինում հրատարակչական գործը ընթացքի մեջ էր։ Գրողը իր համար իր գիրքը գրում էր, Իր գիրքը պետությունը եթե ընդունում էր տպագրության, ընդունում էր, տպագրում էր, վաճառում էր։ Գրքերի տպակալակները քիչ առաջ մենք խոսում ենք 33 թվականին Չարենցի գիրք ճանապարհին տպագրվեց 5000 օրինակ տպակալակով։ 5000 33 թվականին երբ հայ ժողովրդի թիվը Հայաստանում երբ 1 միլիոնը չկար կամ մի քիչ անց էր 1 միլիոնից։ 69 թվականին Պարուսևակի գիրքը տպագրվեց 25000 օրինակ տպակալակով Եղիցի լույսը։ Շիրազինը 89 թվականին Հայաստան թվականը 200000 տպականակով։ Հիմա գիրքը 500 օրինակ է տպի, լավագույն գիրքն է։ Է անտարբերություն կա։ Մարդիկ հեռացան գրքից։ Եվ սա արեց մեր այս նոր կյանքի սխալ կառուցվածքը։ Հեռացեցին մարդկանց ազգային արժեքներից, ազգային հիմքից, հեռացեցին ազգային ոգուց եւ սա դրսից հրարվող ծրագրեր են, որ մարդիկ օտարանան ու արտագաղթեն, փախչեն, փախչեն, փախչեն։ Եթե մարդը իր մագնիսական դաշտից կտրվեց, հողից ջրից, իր արժեքներից դառնա արդեն թափառական հրեայի պես մի բան նաև արվեստով ինքնավերադարձը, մասնավորապես գրականության, գրականության միջոցով։ Եթե իր ազգային արժեքները գիտի, առաջին հերթին գրականության միջոցով, նա պահպանում է դա, դրա տերն է լինում։ Թե չէ գլուխն առնում, յալլա գնա։ Այնքան մարդ տեսա գնացի ես արտասահմանում եղա 13 թվականի աշտանը 2 ամիս Ամերիկաներում էի։ Տեսա այդ ողորմելիներին տատը թորանետ անգլերեն պիտի խոսի, պապը թորանետ անգլերեն, արդեն տեսակը փոխած, վավարնեցի, ուծացած, օտարացած, անպետ, այնտեղ տեղ-տեղ իբր հայրենիք բան կասեմ, սուտը չհավատակ։ Այստեղ ապրող մեկը, որ երեխա է ծնում, սնում, պահում, 1000 նրանցից արժի։ Իմացեք եւ շարունակեք էլ երեխա ունենալ։ Պարոն Գասպարյան, այս տարի Վահան Տերյանի ծննդյան 130-ամյակը լրացավ եւ ըստ քրական մամուլի լույս է տեսել նոր գիրք՝ իր ծորան Գևորգ Կեմին Տերյանի եւ գրքին գրականագետների խոսքը ասեն, որ նոր Տերյանն է ներկայացնում այնինչ չի ներկայացվել, այսինքն թեկուզ մեր սերնդին։ Մտածած գրողների պարագայում եւս այդպես կլինի։ Եվ ինչպես կողնորոշվեն այս մարտիկ որ գրականություն են ասում։ Արդեն ես կողնորոշել եմ, հանգիստ։ Այդ գիրքը ես ունեմ, լավ գիրք է։ Ինչ կա գրքում։ Գիրքը առաջին տպավորությունը կազմից էլ է թե Վահան Տերյանը մեջը, բայց դա ոչ թե Վահան Տերյանն է, այլ Վահան Տերյանի մասին մենագրություն է, որի մեջ նախկինում շրջանառության մեջ չմտած մի քանի նամակներ են, առանձին գրություններ են, որ նախկինում կրճատ է եղել։ Այստեղ փորձել են դա ներգրավել։ Լավ գիրք է, ամբողջական Տերյանը դեռ արխիվում է, որովհետև Տերյանի արխիվային ժառանգության մի մասը Մոգոս Մակինցյանի աղջիկ Անահիտ Մակինցյանի ձեռքին Առաջինը նա էլ հիմա պիտի լինի 90-100 տարեկան արդեն կամ ինձ թվում չկա, թորանն է ուրեմն անցել Մակինցյանի պիտի կարողանան դա բերել, իմի բերել եւ ամբողջացնել։ Տերյանը շատ լավ ռուսերեն գիտեր։ 15-16 թվականներին նա օգնում էր մեկ Վալերի Բրյուսովին, մեկ Մաքսիմ Գորկուն, ովքեր երկու գիրք հրատարակեցին, մեկը պոեզիայի, մեկը արձակի։ Գորկու ամառանոցում աշխատելիս Տերյանը թարգմանում էր, ընտրում էր։ Գորկին խորհուրդ է տալիս գրել ռուսերեն Ասում եմ լավ ռուսերեն գիտես, լավ բանաստեղծ ես, քեզ կարծածողը քիչ է, գրիր ռուսերեն, որ շատերը կարդան, քեզ շատերը ճանաչեն։ Եվ Տերյանը մերժում է, շղթում է։ Եկավ ու գրեց չեմ դավաճանի իմ նվարտին, որքան էլ դու ես Օշամիրան։ Սա գրեց, սա էր պատասխանը։ Եվ նաև մի նամակի մեջ այս հարցին անդրադարձել է, որ մեզանից միշտ թակուն է մնացել։ Ոչ է պարտիզունի նամակի այդ հատվածը ջնջմանում էր։ Սովետական մտածողություն, կիսատ էին տպում գրողներին։ Ահա այս տղան այդ բացերն առածել մերօրյա գրականության ուսուցիչը, որ ժամանակաշրջանի գրականագիտությունը նկատի ունենա, եթե ուզում է տվյալ թեմայի մասին հավելյալ տեղեկություններ քաղել։ Գրականագիտությունը ժամանակի հետ փոխում է նաև իր դեմքը, որոշ բաներ դուրս են մնում բնականաբար։ Ճիշտ հարց եք տալիս։ Ուսուցչի համար պետք է ստուգված արժեքներ լինել դպրոցը նորմատիվ գիտելիքներ է պահանջում։ Գրական վեճեր, բանավեճեր, 7 հոլով, 8 հոլով, 10 հոլով, 9 հոլով, չգիտեմ, 5 հոլով դրանք դրսի գիտության խոսակցություններ են դա պետք չի որ դպրոց թափանցի։ Նույնը քաղաքանագիտական վեճեր, բանավեճեր կան, բայց նախ ուսուցիչը պետք է հենվի նորմատիվ գիտելիքների վրա։ Դրա համար կա հայ հին քաղաքանության պատմություն, հայ նոր քաղաքանության պատմություն, նորագույն շրջանի քաղաքանության պատմությունն է խորթայինն է այս նոր ժամանակներում չկարողացան ստեղծել կան գրքեր որոնք բերում են նորություն թարմություն դերակ են պահում ասում ենք ես օրինակ հայոց լեզու եւ քաղաքանություն հանդեսի գլխավոր խմբագիրն եմ արդեն 15 տարի ամեն կերպ այնտեղ նոր գրքեր, գրքեր ձեզ համար ուսուցիչներին ներկայացնում են, որ գոնե լսեն, տեսնեն այսպիսի բան կա, որ հնարավորության դեպքում օգտվեն վերապատրաստման դասընթացները նաև դրա համար են։ Թարմացնել, նորոգել, իմացությունը, հիշողությունը, նոր բաներ ասել։ Երբ է գրականագետը երկմտում։ Երկմտողը ուրեմն գրականագետ չի։ Կարքին գրականագետը իր գործը գիտի եւ արժեքները գիտի։ Եվ ինչպես նաև գրական քննադատը։ Գրական քննադատությունը ընթացիկ process-ն է, գրականագիտությունը գրականության պատմությունն է։ Լավ գրականագետը գրականություն ստեղծող է լավ գրականագետը, լավ քննադատը, ճիշտ ասես Նիկոլ Աղբալյանը, Միքայել Նալբանդյանը, Հարություն Սուրխացյանը, էլի կան։ Ո՞տը կատարող միջնորդներ է կատարում։ Քննադատությունը այլևս հավելված չէ ասում էր պարոն Սևակը իր հայտնի հոդվածում, նույնը վերաբերում է նաև քաղաքանագիտությանը։ Ընկճվել, ընկրկել, բան չկա, չկարծեք թե հեշտ է անցել իմ ճանապարհը։ Փակ դռների գաղտնիքը գիր կա, որ ամբողջ 37 թվի զոհերի գործերը բացեցի ու տպագրեցի։ Իմ դեմ ինքան գրեցի, մամուլում, այն այստեղ այնքան, բայց Շիրազի կամ Չարենցի ասացի պես ինքան քարկցեցին, այնքան Պատվանդանը բարձրացավ։ Այսօր գրականագիտությունը նման կարծրատիպերից տուժում է, դերևս չեն վերացել նախքին շրջանից եկած կարծրատիպերը։ Ցերունդ է փոխվում։ Այն նախքին ծերունդի հետ կապված կարող է վերաբերմունքային բան ունենամ, բայց դրանք ավելի լայն ընդգրկում ունեն ինչ-որտեղ։ Նոր ծերունդը քաղաքականություն է մտքում ատենախոսություններ, տեխնացուներ շատ կան, դոկտորներ շատ կան, դժբախտաբար առևտուրը մտել է այդտեղ։ Մենք արժեքային համակարգի մեծ տատանումներ ունենք հիմա, մեծ անկումներ ունենք, շատ մեծ անկումներ։ Դա շատ դաժան բան է։ Այս ես ոչ շատ ուրախ եմ, որ հայագիտության ամբիոնի վարիչ ընտրվեց Նարինե Հովանիսյանը։ Շատ ուրախ եմ, իմ ասպիրանտն է եղել, Բաքուս պաշտպանեց, խելոք, զարգացած աղջիկ է, քիչ լավ բաներից է, որը ողջունում եմ։ Էլի ընթերցողը մնաց անպաշտպան այդ ամենի մեջ Ինչպես ուղղորդել ընթերցողին։ Վերջապես ամեն սերունդ, գրական սերունդ ունի իր ընթերցողը։ Այսօր դեռ, եթե ընթերցող կա, Պարուս Սևակի ստեղծած ընթերցողն է, Հովանես Շիրազի ընթերցողն է, Համոս Սայանի ընթերցողն է։ Նրանց գրականությունը ընթերցող ստեղծեց։ Այս նորագույն շրջանը դժբախտաբար իր հետ իր ընթերցողը չբերեց։ Կան մարդիկ, ովքեր հետաքրքրվում են, նայում են, կան, Բայց այն համատարած դռները, պատուհանները ջարդում են գրախանութների, որ գիրք առնեն։ Հերթ էին կանգնում ժամերով։ Եղիցի լույսը, որ արգելվեց, Հետո վաճարկի հանվեց 71 թվականի աշնանը։ Հայրս տուն մտավ հերոսի պես։ Այդ գիրքը կնել էր երրորդ մասի գրախանութի կենքով, հերոսի հպարտանատը կա, հերթը կանել են, մի կերպ են գիրք առել էր։ Արցախում առավել դժվար էր այդ առումով, որովհետև շատ քիչ տպականակով էր այստեղ այդ լինում։ Շատ դժվար էր, շատ քիչ։ Հիմա այդ բոլորը կա։ Ես մի ձևակերպում ունեմ։ Ոչ թե ընթերցողը հեռացավ գրականությունից, այլ գրականությունը հեռացավ ընթերցողից։ Ինչու՞, որովհետև գրեցին այնպիսի թեմաներով, այնպիսի լեզվով, վանեցին բարձրապես։ Վանեցին ընթերցողին, եւ ընթերցողը մնաց իր նախկին արժեքային համակարգում, չտեղափոխվեց նոր արժեքային համակարգ։ Ուրը հիմա մեկին ասեք, ես նոր բանաստեղծներից, մի բանաստեղծություն արտասանի։ Բայց հիմա համոսայանը բոլորս դե, միասին դե, կարող ենք դե, արտասանել։ Էնպես որ նոր գրականությունը պետք է ստեղծի ընթերցողը։ Մենք դարաշրջան փոխեցինք խորթային համակարգ, անկախ Հայաստան, Արցախի ազատագրում, սա գիտեք պատմական ինչպես բան է։ Այդ ամենի լիարժեք արտասունում քաղաքացիական մեջ ուր է։ Ուր է այսօրվա հայի կերպարը, որ մի ոդկը իստերը, մի ոդկը դրսում է, ընտանիքը փախցնում է, հետո ինքն է փախչում։ Այս ապիկար հայի, այս ծախված հայի կերպարը նաև, նաև այն հերոս հայի կերպարը, որ երկրի տեղ նա աճում, բազմանում իր հողի վրա, հազարը դժվարություններով անդրց։ Ուր է այս ամենը։ Այս ամ որ դարձավ քրականություն, ընթերցողը վազելով կգնա այդ քրականության հետևից։ Այն որ ասացի ընթերցողը դեռ քրականություն սիրում է, Հայաստանը եկել Պաուլո Կոելյոն, հայտնի վեպերի հեղինակը, 11 րոպե, ալքիմիկոսը, Այս մարդը եկավ գրողների միությունում հանդիպում էր հետը։ Դռները ջարդում էին, որ մտնեն։ Նույն այդ ընթերցողը, այն որ ուրիշտեղ գիրքը տնես չի մոտենա, ջարդում էր որ մտնի, որովհետև գրող էր տեսել, գրողի հոտերը առել, ուզում էր մյա տեսնել, լսել, ինչ կասի։ Այդպես ժամանակին ես Սարյանի հանդիպումներին եմ ներկա եղել, ոստիկաններ են դրել, որ տաները չջարդեն։ Այն ընթերցողը դա էր, ընթերցողը շապրեց։ Լևոն Խեչյանը շատ լավ տղա էր, մտերիմներ ենք, ընկերներ ենք, մահացավ այլ Լևոն Խեչյանի փոքր մայրի գրքի շնորհանդեսն էր Երևանում կամերային տանը։ Լեփլեցուն էր։ Այնքան ժողովուրդ էր եկել, որ չկարծեք միայն դասից եկած համար։ Եվ նաև ընթերցողը կար, մարդիկ գնեցին, ուզում էին կարդալ, ուզում էին ունենալ։ Այնուհանդերձ, ինչպիսին է լինելու մեր հայ գրականության վաղը։ Դրա համար պիտի նորից կարդալ Վահան Տերյանի հայ գրականության գալու կողմը։ Կիմանանք թե վաղը որն է երբեք հուսահատ մի եղեք։ Այնքան դառն ու դժվարին ժամանակներ է տեսել մեր ժողովուրդը, որ միշտ էլ ոտքի է կանգնել եւ պատահական չեն այդ համեմատությունները Փյունիկի հետ, կնին բույսի հետ, եսին ինչի հետ, ինչի հետ։ Այնպես որ շնորհալի մարդիկ հիմա էլ կան, կզորանան, կպնդանան, իրենց տեղը ճիշտ կգտնեն, իրենց դերը ժողովրդի գիտակցության մեջ կհասկանան։ Այդ կարևորը դա է։ Ոչ թե կամերային ներփակ իրենց համար մի բան կգրեն կտպակրեն։ Սա է գրողը ժողովրդի ցայնն է։ Եթե գրողը ժողովրդից կտրվեց կամ չգրեց մի բան, որը ուղվում է ժողովրդին, հասարակական ժողովուրդն է, այդ գրողը կորացել է։ Այսօր ինչի վրա եք աշխատում։ Ինձ է դերել իմ հերթական գրքի սրբագրությունը 1130 էջ հայ գրականության 5-րդ հատորն է, հայ գրականության մատենաշարի մեծ գիրք է։ Հիմա որ գնամ գյուրանոց եւ ազատ ժամանակս դերի ինչքան ներում է, պիտի նստեմ այդ գիրքը սրբագրեմ Իմ ձեռքին այդ գիրքն է, որը խմբագրում ու սրբագրում եմ։ Ես գրել եմ պատրաստ եմ մի գիրք, որի վերնագիրն է հայրենիք բանկ հայոց։ Ամբողջ հայրենիքի կերպարը հայրենիքի հայրենականության մեջ խորենացուց առայսով 700 էջանոց 800 էջ ձեռագիրն է, պես ձեռագիր վիճակում էլ մնում է։ Կիսա պատրաստ վիճակում է մենագրություն Շիրազի մասին, մենագրություն Հրանտ Մաթեոսյանի մասին, մենագրություն Հակոբ Կարապենցի մասին սպորտկային գրող։ Մտադիր եմ Չարենցի բազմաթիվ աշխատությունները իմի բերել եւ նորոգել երեք հապորանոց մի մենագրություն Եղիշե Չարենց, ու նաեւ առաջիկա խնդիրը Չարենցի երկերի հրատարակությունը, գիտական հրատարակությունը 10 հատով։ Ոչ մեկի չեմ վստահում, կողքից մեկ անի, իրարած նորից ես պիտի Շնորհակալություն կսպասենք այդ գրքերին։ Արցախում ստեղծվող գրականության մասին որ չափով տեղյակ եք։ Լրիվ տեղյակ եմ, բայց հիմա առանձնահատուկ ուզում եմ խոսել Հրանտ Ալեքսանյանի գործունեության մասին։ Շատ բարձր եմ գնահատում իր գործունեությունը։ Նա անում էր մի բան, որը ոչ թե տեղային լոկալ արցախյան նշանակություն ունի, ոչ միայն հայաստանյան նշանակություն ունի, այլ համահայկական այն գրքերը, որ նա կազմակերպում ու թարգմանում է հայերեն ռուս գրականությունից, այն ծրագրերը մենք մի երկու օր առաջ հանդիպեցինք, զրուցեցինք, որ նա ունի եւ որ նա իրականացնի, ես ծափարում եմ իրեն։ Կեցենքը, բրավո, կամես պարկեշ, հենց սկսվեց իրեն մի դրական բան ասել, խոսքը փոխում է, որ շարունակես գովել։ Շատ մեծ գործ է անում շատ բարձր են գնահատում։ Պիտի գնահատենք, մարդուն ողջորենք, ուշ տանք, որ շարունակի։ Շատ կարևոր եմ համարում այն, որ նա հայերեն թարգմանել եւ գրականության փաստ է դարձրել գրականագիտական գրքերը։ Ավարտվեց Բամբեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մեր հյուրներ՝ բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Դավիթ Գասպարյանը։